Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. U toj potno razorenoj i vatrom zacrnjenoj ljušturi na Volgi Branitelji koji se više nisu imali gdje povući suočili su se s izborom. Ili se boriti, ili biti zbrisan zajedno s gradom koji se pretvorio u noćnu moru ruševina i raspadajućih zgrada i gdje buka nije prestajala niti danju niti noću. Po danu su njemački zrakoplovi nalijetali u rojevima, obasipajući strojničkom vatrom ulice, izbacujući još bombi na ruševine ili samo nadlijetajući grad uz zagušujući zvuk sirena. Po noći grad je bio osvjetljen vatrama, signalnim raketama i bljeskovima bezbrojnih eksplozija. U mraku su bili samo dijelovi razvaljenih zidova ili groteskno izobličene prostorije koje su nekada bile dućani, uredi, kuće i tvornice, u kojima su se sada za svaki podrum, sobu i stepenište vodile stotine malih, ali užasavajuće divljih borbi. Preživjeli iz tog zjapećeg pakla gdje se preživljavanje činilo nemogućim, još uvijek su odabrali da ostanu i da se bore. Usidreni u Staljingradu, toj strašnoj ruševini, gdje je zemlja bila skliska od krvi. Čuli ste odlomak iz knjige povjesničara Johna Eriksona, Put za Stalingrad. Taj je put počeo krajem proljeća 1942. godine, kada je Hitler zapovjedio veliku njemačku ofenzivu na jugu Rusije. Cilj su bila naftna polja na Kavkazu, ugljeni druge rude Dombasa i žito sa ruskih stepa ali krajem ljeta jedan se grad našao u središtu njemačkih i sovjetskih ratnih napora, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Riječ je o gradu koji je i zbog naziva imao, ali i zbog nekih drugih važnih stvari. On je bio doista strateški važna točka na Volgi. Imao izuzetno veliki značaj, a sam Stalin je bio čak na neki način i emotivno vezan, ako on zaista uopće bio emotivno vezan za taj grad. Riječ je o gradu koji se nekad zvao Caricin, a 1918. tamo je poslan tadašnji komesar za nacionalna pitanja Stalin da taj grad zadrži i omogući prijevoz žita sa sjevernog Kavkaza u Moskvu. On je tadašnji caricin obranio od krasnovljivih kozaka i kasnije kada je 20. godina postalo vrlo popularno i pomodno davati sovjetskim gradovima nazive po uglednim particima taj grad je nazvan po Staljinu, dakle Stalingrad. Grad leži na desnoj obali Volge, tamo gdje rijeka oštro zaokreće prema Kaspijskom jezeru. Imao je Tara 42. u ljeta 42. oko pola milijuna stanovnika. Imao je dosta jaku industriju, veliku tvornicu traktora, imao je čeličano crveni oktobar, veliku tvornicu barikade. Imao je rad, luku, riječnu luku koja je prekrcavala 30 milijuna tona robe godišnje, od toga oko 9 milijuna tona nafte. Za Njemce on isprava bio primarno vojni cilj, ili upravo trebalo prije svega prekinuti Volgu i onemogućiti Rusima prekrcaj i nafte i onemogućiti transport žita u unutrašnjost, ali vremenom će e, on postati gotovo jedan obsesivan pojam posebno za, za Hitlera. Prije početka ljetne ofenzive Hitler je govorio o naftnim poljima na Kavkazu, o žitu s ruskih stepa i o ugljenu iz Dombasa, bez kojih nije mogao dobiti rat. Ali u kasno ljeto 1942. nafta, ugljen i žito nisu predstavljali ništa prema trofeju koji je čekao na Volgi. Za uzimanje grada koji je nosio Staljinovo ime i bio sidro sovjetske obrane na jugu postalo je za Hitlera pitanje života i smrti. Tako je Stalingrad postao grad koji je morao pasti ali taj grad nosio ime sovjetskog vođe i bio sidro sovjetske obrane, a crvena armija nije se imala više gdje povlačiti. I tako je Stalingrad postao grad koji nije smio pasti. Oko tog grada u smrtnom grču sukobit će se dvije vojske. Ta će bitka odnijeti gotovo 2 milijuna života, a njezin ishod označit će prekretnicu u drugom svjetskom ratu. 12. rujna su Njemci doprali do južne periferije grada i tada zapravo počinje pravi početak gradskih uličnih borbi koje će potrajati sve do početka veljače 1943. godine. E, Stalingrad je inače dosta izdužen, onako baš grad uz rijeku, nigdje ne ide u dubinu i unutar tog uskog gradskog pojasa ostala je stješnjena 62. armija. E, tih sljedećih mjeseci će biti otprilike prva dva, dva i pol mjeseca će biti e, označeni upornim njemačkim pokušajima da prodru do Volge i da zauzmu grad, a nakon toga će biti e, zapamćeni po pokušajima njemačke šeste armije da e, preživi. 13. rujna započela je nova njemačka jaka ofenziva i ona je razdvojila 62. i 64. armiju koja je bila južno od grada. Tako da je da neki način 62. armija ostala usamljena. Od 13. do 15. 15.9. E, ta tri dana su zapamćeni kao strašni dani za, za branitelje. E, sam Stalingrad je bio na rubu pada, a situaciju je zapravo spasila nova e, divizija, riječ je o 13. gardijskoj diviziji proslavljenog generala cijeva koji je kasnije i opjevara, oni su bili heroji, spasitelji grada A zapravo su veliki heroji spasitelji e, bili mornari riječne flote koji su u dvije noći prebacili tu diviziju sa desne na e, lijevu, sa lijeve na desnu obalu e, Volge. Outside the barracks, by the corner light, Bitke su se produžile do kraja rujna i početka listopada. General Vasili Čujkov, zapovjednik 62. armije koja je branila Stalingrad, morao je premjestiti svoj stožer s Mamajevog kurgana u blizinu tvornica barikade. Ali tamo su se nalazila velika skladišta nafte. U jednom njemačkom zračnom napadu zapaljeni su ti spremnici nafte i Čujkovi njegovi časnici. Skoro su živi izgorjeli u svojoj zemunici. Krajem rujna činilo se da branitelji Stalingrada neće izdržati val za valom njemačkih napada. U svojim memoarima Čujkov ovako opisuje rujenske dane u Stalingradu. Unatoč golemim gubicima, Njemci su išli naprijed. Čitave kolone tenkova i motoriziranog pješaštva provalile su u središte grada. Nacisti su sada bili uvjereni da je sudbina Stalingrada zapečaćena i žurili su prema Volgi. Naši vojnici, snajperisti, protutenkovski topnici, strijelci, vrebajući u kućama, podrumima i batrenim točkama, mogli su promatrati pijane naciste kako skaču s kamiona, sviraju usne harmonike i plešu po kućama. Silovite borbe vodile su se cijeli rujan i Sovjeti su ubacili šest novih divizija u samu bitku, što je značilo da su oni imali gubitke od najmanje 75 do 80 tisuća ljudi u otprilike recimo 17-18 dana rujna. E, krajem, rujna i početkom listopada, iako su se i dalje žestoke bitke vodile na jugu oko Mamajeva, oko Kurgana, težište seli na e, sjeverni dio grada. Tamo se nalaze radničke četvrti i tamo se nalaze tada već zapravo ruševne tvornice, ta tvornica traktora, crveni oktobar i, i barikada i mostobran je tada, e, sovjetski mostobran, dubine od 100 metara do 2,5 km, kako gdje. 8. E, listopada se dogodilo nešto čudno, to je bilo nešto nalik čak i na primirje. Naravno, to je kratko trajalo i taj e, kratki predah bio je potreban jednima i drugima, ne toliko da se odmore, ali to je bilo praktički bitka za bitkom. Znalo se dogoditi da Njemci na jedan položaj, a taj jedan položaj je često znala biti samo jedna zgrada, jurišaju 12 puta u jednom danu, nego je trebalo zapravo prestrojiti jedinice, što je von Paulus učinio i dobukao je nove snage za novi udar. Već u rujnu počeli su se javljati prvi njemački visoki vojni zapovjednici koji su smatrali da je njemačka vojska na jugu pred katastrofom. Grupa armija A zašla je preduboko u Kavkaz. Šesta armija kod Stalingrada počela je opasno krvariti uličnim borbama, a bokove njemačkih snaga štitile su mađarske, rumunjske i talijanske jedinice, koje se nisu mogle mjeriti s crvenom armijom. General Halder, načelnik glavnog stožera kopnene vojske, stalno je upozoravao Hitlera na taj opasan položaj njemačke vojske na jugu. Hitler je odlučio nešto poduzeti i otpustio je Haldara. Na oproštajnom susretu ovo je rekao sada već svom bivšem načelniku glavnog stožera. I vi i ja imamo problema sa živcima, ali polovicu mojih nervnih poteškoća prouzrokovali ste vi. Nema nikakvog smisla da nastavljamo s tim. Nama je sad potrebna nacional-socijalistička vatrenost, a ne profesionalna sposobnost. Od oficira stare škole, kakav ste vi, ja to ne mogu očekivati. Na Halderovo mjesto došao je general Kurt Zeitzler. Ni njemu, vjerojatno najsposobnijem logističaru Wehrmachta, nije trebalo dugo da uvidi da je njemačka vojska u Južnoj Rusiji na pragu katastrofe. Wehrmacht se na jugu previše razvukao. U bici za Stalingrad pogibalo je previše vojnika. Linije snadbijevanja bile su preduge, a bokovi su bili ranjivi. Ali Hitler nije htio slušati. Kada mu je Zeitzler predložio povlačenje šest armije iz Stalingrada, Hitler se razbjesnio i rekao – gdje njemački vojnik stane, tu i ostaje. Hitler je želio zauzeti Stalingrad pod svaku cijenu. Paulus je zapovjedio šestoj armiji novi opći napad na položaje Crvene armije u Stalingradu. Taj novi udar je počeo 14. listopada. To je bio novi veliki njemački napad. Tada su zauzeli tvornicu traktora, zapravo ono što je od nje ostalo, i izbili su na Volgu. To je bio najkritičniji trenutak cijele akcije, jer je 62. armija mjestimično bila rasječena. 18. listopada e, je njemački napad jenjao i tog dana je Čujkov shvatio da će on u toj bici pobijediti. Kada je planiran juriš na tvornicu 14. listopada, Paulus je svojim zapovjednicima rekao da planiraju napad još nezabilježen po surovosti. I zapovjednici su ispunili njegovu želju. Noć 13. na 14. listopada bila je neobično mirna. Samo jedan njemački zrakoplov nadlijetao sovjetske položaje. A onda je ujutro 14. listopada Stalingrad potonuo u novi, dublji krug pakla. Paulus je na 4 km dugo bojište poslao 50 tisuća vojnika. Dok su topovi minobacači i bombarderi štuke razarali ulice i ostatke kuća i tvornica koje su držali vojnici crvene armije, njemačko pješaštvo čučalo je u rovovima i isturenim položajima, a tenkovi su se okupljali iza njih. Do sredina jutra bitka je uvelike bjesnila. Pojedinačne eksplozije više se nisu čule u sveopćoj buci bombardiranja i granatiranja. Dim koji je zaklonio blijedo jesenje sunce i uskovitlana prašina od urušavajućih zidova i kuća sveli su vidljivost u tvornicama na ispod 5 metara. Grad je prekrila žuto-siva magla, u kojoj su se samo vidjeli i eksplozija. Sovjetski položaj počeli su popuštati. Pod vatrenom zavjesom njemački pješaci prelazili su u zemlju i jurišali na položaje crvene armije. Balove njemačkog pješaštva 37. i 95. divizija dočekivale su puščanom i strojničkom vatrom, ručnim granatama i bocama ispunjenim benzinom. Ruševine zgrade između tvornice traktora i barikada tijekom dana nekoliko su puta prelazile iz ruke u ruku. U kasno podne skupine njemačkih strojničara i jurišnih inženjeraca uz potporu 200 tenkova probili su obranu 37. divizije. 37. divizija bila je zdrobljena. Njezin zapovjednik, general Žoludjev i dio stožera koji je preživio napad ostali su živi zakopani pod ruševinama. Par dana kasnije iz tih ruševina otkopala ih je jedna gardijska satnija koja je vratila taj položaj. Čujkov je na kraju tog dana tražio da se prebaci sa stožerom na lijevu obalu Volge, kako bi bolje koordinirao topničku vatru i kako bi sredio opskrbu streljivom. Dobio je samo nove pošiljke streljiva. Stožer 62. armije nije smio otići iz Stalingrada. Njemci su uglavnom napadali danju, a Sovjeti su napadali noću. Zato postoji razlog. Naime, Njemci su imali uh, veliku premoć u avijaciji. I zato su oni naravno napadali danju da bi napadali uz pomoć svoje vlastite avijacije. Sovjeti su baš zato da ih ne može tući avijacija napadali noću. E, međutim, s obzirom da je riječ o uličnim borbama, koje su zapravo vrlo često bile i kućne borbe, ali se borilo za, ne za svaku kuću, nego za svaki kat u kući se borila. E, prvotna njemačka dominacija u oklopu zapravo nije puno značila. Tenkovi i druga oklopna vozila bile su slabo upotrebljiva, e, njihove manevarske mogućnosti bile su praktički neiskoristive. A osim toga, kako je grad već bio jedna velika ruševina, e, tenkovi se nisu mogli niti normalno kretati od ruševina koje su bile po cesti. Sovjeti su držali Njemce a skoro pa u realnom fizičkom dodiru na, liniji. Naime, e, razdaljina između prve linije Crvene armije i prve linije Wehrmachta bila je onolika koliko je e, udaljenost koju može svaki čovjek dobaciti bacajući ručnu bombu. Dakle, vrlo često je bilo to i manje od 20 metara. To nije bilo slučajno. Naime, Sovjeti su se to odlučili upravo zbog njemačke zračne premoći, jer su znali da će puno obazrivije bombardirati kad znaju da je velika vjerojatnost da će izbombardirati svoje vlastite snage, Njemci. Čujkovu je nedostajalo gotovo sve. Nije imao streljiva i vikao je na svoje nadređene da mu pošalju sve što imaju. Ali ono što su oni imali nije bilo dovoljno da zadovolji potrebe 62. armije. Nije imao ljudi. Divizije u Stalingradu pale su na 10% svog borbenog sastava. Čujkov je u Stalingrad dovodio svakog tko je mogao nositi pušku. Ali ljudi nije bilo dovoljno. Ako bi pojačanja prešla rijeku, pola novih jedinica stradalo bi prije nego što bi ušle u borbu. Aleksandar Bert, dopisnik BBC-a iz Rusije, o tome piše. Bilo je trenutaka kad su ta pojačanja bila doista dirljiva. Doveli bi preko rijeke s velikom mukom recimo 20 novih vojnika. Bilo starih momaka od 50 ili 55 godina ili pak mladića od 18 ili 19 godina. Oni bi tamo na obali stajali dršćući od hladnoće i straha. Dobili bi toplu odjeću i bili odvedeni na liniju fronte. Prije nego što bi te pridošlice došle do linije, petorica ili desetorica od dvadesetorice bili bi već mrtvi, pobijeni od njemačkih granata. Jer zbog svjetlećih raketa nad Volgom, nad našim linijama fronte nikada nije vladala potpuna tama. Kod momaka koji bi stigli do linije fronte bilo je neobično to što su vrlo brzo postali čudesno otvrdnjeli vojnici. Uvjeti su takvi da čak recimo i ponekad neobjektivna zapadna historiografija spominje to kao titanski sudar i kao nešto što zapravo nema analogije u povijesti ratovanja. Po 12 valova, 12 napada dnevno na jednu zgradu, ali to ne bi napalo zgradu, ne znam, grupica od pet ili 10 vojnika. To bi bilo 12 bojni poslano u taj napad, toga se dobar dio njih ne bi niti vratio. E, sovjetski prva linija je imala puške, druga linija tko je imao pušku dobro, tko nije imao pušku opet dobro, jer bi ih dovoljno u prvoj liniji izginulo, pa bi se od poginuloga e, uzela puška. I to je tako trajalo doslovce mjesecima. Osim toga, e, kako je cijeli grad bio jedna velika ruševina, bilo je jako puno povređivanja zbog samih ruševina. Nije riječ samo o tome da su e, zidovi padali, nego je naprosto bilo je tolika količina tog ruševina na zemlji da je, je bilo prilično normalno da netko slomi nogu hodajući, trčeći, jel sve se pokušavalo raditi naravno iz trka koliko je bilo moguće. Nastojalo se, iako je to malo suludo govoriti o nekakvim sigurnosnim propisima, uvjetno rečeno propisima, ali se nastojali poštovati jer naravno nikome se nije gubila glava. Ti su bili apsolutno strašni, to je ako je ako govorimo o bitkama u drugom svjetskom ratu, ako je u bilo kojoj bitci doista postojao pakao, to je Stalingradska bitka. Da ne govorimo da su dnevno padale stotine tona zapaljivih bombi na sam Stalingrad, tako da je grad bio jedna velika buktinja. U onim, recimo, velikim bombardiranjima u Kolovoz od 23. do 25. kako se zapalilo deseci tisuća tona nafte. Svjedoci tvrde da su je plamen bio visok više stotina metara. Njemački napadi potrajali su do 23. listopada. Tada je uslijedilo kratko primirje, a onda su opet počeli napadi. U tvornici Crveni oktobar vodili su se divlje borbe. Prijelaz preko Volge došao je u domet njemačke strojničke vatre. Tako je prijelaz preko rijeke postao još opasniji. 30. listopada opet je nastupilo zatišje. U svojim memoarima Čujkov je zapisao. 30. listopada počeli smo osjećati da dobivamo bitku. Bilo je jasno da Paulus više ne može ponoviti ofenzivu od 14. listopada koja nas je dovela na rub katastrofe. Ali branitelji Stalingrada trebali su izdržati još jedan opći njemački napad. Posljedni veliki, treći veliki njemački napad je uslijedio 11. studenoga. Tada su Njemci na tri mjesta izbili na, na Volgu, što znači da je da se zapravo Sovjeti branili sa nekoliko malih mostobrana i da na toj desnoj obali Volge nisu imali skoro pa nikakvu komunikaciju između sebe. Jedanaest studenog šest armija ponovo je poslala pet divizija u napad. Bojište je bilo opet dugo pet kilometara i opet se divlje borilo za tvornice, prije svega za crveni oktobar i za radničke četvrti oko tvornice. Zaslijepljeni znojem i dimom, njemački pješaci i posade tenkova jurišali su na položaje crvene armije. Na udaljenosti koju je mogao dosegnuti bacač plamena nalazili su se vojnici crvene armije. Iza jurišnih skupina njemačke i sovjetske jedinice, obavijene teškim i jetkim smradom užarenog metala, ugljena, spaljene cigle i tijela koja su ležela ispod ruševina, uhvatile su se u borbu prsa o prsa za svaku kuću. U svakoj kući ležela su razasuta tijela njemačkih vojnika. U kućama armejci su granatama, strojničkom vatrom, bajunetama i noževima odbijali napade njemačkih vojnika. Svaka je soba postala utvrda. Sovjeti i Njemci vodili su grčevite borbe prsa o prsa, obavijeni prašinom i komadima žbuka i drveta koji su padali sa stropova. Kada bi Nijemci po danu zauzeli neku zgradu, Sovjeti bi se vratili po noći. Stopala su im bila omotana u vreće kako bi prigušili zvuk čizama ili bi se prebacivali preko ogoljelih potpornih greda. Njemački vojnici nastojali su spriječiti ta ubacivanja ispaljivanjem signalnih raketa ili svjetljećih granata. Nakon što bi osvjetlili prostoriju, otvarali su preciznu strojničku i puščanu vatru koja je trebala pokriti sve kutove u prostoriji. Čujkovljeva 62. armija bila je na izmaku snaga. Njegova elitna divizija, 13. gardijska, imala je 1500 živih vojnika. Neke pukovnije spale su na jačinu ojačanog voda. Od 400 vojnika 650. pukovnije na životu je ostalo njih 30. A ti preživjeli, uz to što su jedva odolijevali njemačkim napadima, morali su gledati kako se zatvara njihov put spasa. Volga se počela smrzavati. Umjesto malih parobroda iz plavi, koji više nisu mogli ploviti volgom, opskrbu su preuzeli čamci s veslima. Pod zaštitom noći okupilo bi se 20 do 25 čamaca i oni su pokušavali braniteljima na desnoj obali dopremiti hranu, streljivo i pojačanje. Ali većina čamaca nije prešla na drugu obalu Volge. Raznijeli su ih njemačka stronička vatra i vatra iz lakih topova. Dnevni obroci crvenoarmejaca spali su na krišku prženog kruha tešku 25 grama, i na 5 grama šećera. Nedostajalo je streljiva. Za svaku je pušku ostalo od 20 do 30 metaka. Sovjetski zrakoplovi pokušali su bacati pakete s hranom i streljivom, ali većina njih pala bi u rijeku, u njemačke ruke, ili bi se razbili o zemlju i tako oštetili streljivo. Najgore od svega, broj ranjenika povećavao se iz dana u dan. Ležali su u blatu, po njima je padala kiša ili susnježica, lijekova nije bilo a nitko nije mogao otići iz Staljingrada. U studenom je sovjetska obrana uslijed treće njemačke ofenzive svedena na tih nekoliko e, mostobrana. E, ono što je zanimljivo je činjenica da je vremenom e, opskrba 62. armije slabila. Sovjeti su proizvodili zapravo dovoljno da mogu tu armiju normalno opskrbljivati, i bez obzira na velike gubitke koje su imali na samoj Volgi, dosta brodova riječne flote je potopljeno, oni su mogli koliko toliko normalno opskrbljivati. Međutim, e, veliki dio i hrane i streljeva i goriva, jako gorivo baš nije bilo, ono je bilo važno za grijanje i kuhanje u Stalingradu, nije bilo toliko važno za e, motorna vozila je išla za išla bila namijenjena drugim armijama jer su već negdje od rujna Sovjeti počeli smišljati veliku protuofenzivu koja je trebala razriješiti situaciju kod Stalingrada i za to su planirali opremiti potpuno nove armije, čak i potpuno nove grupe armija. Danas kad se gleda e, na taj potez da se odsječe čak i dio e, opskrbe municijom 62. armiji, možete reći da je to bio jedan jako veliki rizik. Čujkovi njegovi zapovjednici bili su na rubu očaja. Njihovi vojnici u nedostatku streljiva sve su više u borbi upotrebljavali noževe, bajunete, lopate, cigle i komade armature. Gubici u takvim borbama bili su strašni. Sredinom studenog Čujkov je ovim riječima obavijestio vrhovno sovjetsko zapovjedništvo o stanju njegovih jedinica. Na izmaku smo snaga. Ponestaje nam streljiva. Čujkovo je vrhovno zapovjedništvo odgovorilo riječima – Dobit ćete pomoć o kojoj niste ni sanjali. Takvo obećanje Čujkovu nije značilo ništa, ali njegova 62. armija morala je obraniti Stalingrad i kupiti još vremena za crvenu armiju. U najvećoj tajnosti Sovjetsko vrhovno zapovjedništvo pripremalo je plan protunapada i dovlačilo nove jedinice na Stalingradski front. Taj novi plan, jer e, već tokom rujna su Sovjeti nekoliko puta pokušali sa protuofenzivom, ali neuspješno, a novi plan kojeg su potpisali Žukov i Vasiljevski, a Stalin samo parafirao, e, završen je do kraja rujna razrađen. E, vremenom su se pojavile slabe točke u samom njemačkom rasporedu. Njihova krila su bila dosta slabo zaštićena, upravo su na jednom krilu bili Rumunji, a na drugom krilu su bili Italijani. Sovjetski planovi su zapravo bili nalikovali na ono što su radili E, Njemci Sovjetima 41. Dakle, udariti iz dva smjera, stvoriti ogromna klješta, duboko u neprijateljskoj pozadini se e, spojiti, zatvoriti ta klješta i u kotlu e, ostaviti ogroman broj neprijateljskih vojnika, odnosno odsjeći ih od svoje pozadine. Njemačke izvidnice su uočile pokrete sovjetskih trupa, ali nisu shvaćale važnost. I tu sad dolazimo do jedne konstante Njemačke u ratu s Sovjetskim savezom i 41. i 42. a to je stalno podcjenjivanje Sovjeta. Oni su svako malo mislili da su Sovjeti gotovi, da oni više nemaju ni zapovjednog kadra, ni morala, ni vojnika i ta podcjenjivanja su bila isto tako jedan od razloga velikih njemačkih promašaja i poraza na, na istočnom frontu. U zoru 19. studenog između 6 i 7 sati u najtiši dio dana u Stalingradu branitelji grada začuli su udaljene zvukove jake topovske vatre. Ali ovoga puta te granate nisu padale po njima. Sjeverno od grada vojnici Jugozapadne fronte pod zapovjedništvom generala Nikolaja Vatutina i Donske fronte pod zapovjedništvom maršala Konstantina Rokosovskog – Otvorili su vatru iz stopova na položaje rumunjskih jedinica koje su čuvale lijevi bok Njemačke šeste armije. Sovjetsko vrhovno zapovjedništvo obdržalo je obećanje koje je dalo Čujkovu. 62. armija dobila je pomoć o kojoj je samo mogla sanjati. 19. studenog 3500 topova, mina bacača i višecjevnih bacača raketa otvorilo je 80-minutnu vatru na rumunjske položaje. Tako je započela operacija Uran. 13. E, studenog dakle samo dva dana nakon posljednje velike njemačke ofenzive u Stalingradu, u Kremlju je određeno da će nova ofenziva započeti 19. studenog te godine. Dan prije planiranog početka, dakle 18. studenoga, zapovjednik jednog motoriziranog korpusa Crvene armije, general Voljski, je hitno obavijestio Staljina da napad treba odmah odgoriti ako se želi izbjeći katastrofa. I sad je Stalin bio malo u, u nedoumici i podhitno je Vasiljevski doletio u, Moskvu i uspio dokazati da Voljski nije u pravu. Uspio uvjeriti Staljina da će sve biti u redu, da ofenziva treba započeti 19. studenog kako je planirano, da je ona maksimalno pedantno isplanirana. I ona je stvarno e, započela 19. studenog i Sovjeti su angažirali tri fronta. To je u sovjetskoj vojnoj terminologiji naziv za, za grupu armija bila jugozapadna, njome je zapovjedao Vatutin, Donska kojem je zapovjedao Rokosovski i stalingradska kojem je zapovjedao Jerjomenko. To su bili elitni zapovjednici crvene armije sve. A sam Vasiljevski je bio koordinator svega. E, već 23. studenoga, dakle samo četiri dana nakon početka ofenzive, sovjetske e, jedinice sastale su se u selu Sovjetski, to je na krajnjoj e, točki one velike ove okuke Dona. Njemci u Stalingradu bili su zapravo u tom trenutku opkoljeni. Hitler je 8. studenog u Minhenskoj pivnici održao govor pred svojim starim stranačkim drugovima. Nakon tog govora Hitler i njegova pratnja otišli su u Obersalzberg kako bi se nauživali svježeg alpskog zraka. I Dilu je prekinuo telefonski poziv iz Rastenburga u istočnoj Pruskoj. Iz bunkera glavnog stožera zvao je načelnik, general Zeitzler. Nakon izvještaja o alarmantnim vijestima koje su stizale sa Stalingradske fronte, Zeitzler je zatražio dopuštenje da povuče šestu armiju iz Stalingrada. Hitlerov odgovor bio je kratak. Neću napustiti Volgu. Neću se povući s Volge. Hitler je odlučio formirati grupu Armija Don. I zapovjedne grupe Armija Don bio je Feldmaršal von Manstein, vjerojatno najdarovitiji njemački zapovjednik uopće u drugom svjetskom ratu i njemu je dao jako puno zadataka. Zadatak je bio zaustaviti sovjetski proboj, zatim vratiti položaje i deblokirati šestu armiju. Za to mu je dao treću i četvrtu rumunjsku armiju, relativno slabo upotrebljive, četvrtu oklopnu armiju, a u sastavu grupe armija Don bila je šesta armija, dakle ona ista armija koja je bila opkonjena u Stalingradu. Ono što je E, von Manstein uočio, a što mnogi drugi nisu vidjeli, je to da je prijetilo odsjecanje kompletne grupe armija A. Dakle, ne samo šeste armija, nego kompletno i cijeli Kaukaz i sve se ovaj potencijalno moglo odsjeći. I na neki način Njemačka je sreća bila u tome što Sovjeti u tom trenutku nisu imali dovoljno snage za jednu takvu veliku zamašnu operaciju, pa su Njemci imali dovoljno vremena da se izvuku. Istovremeno je u Njemačkoj vrhovnoj komandi u Berlinu su se počele događati neke doista dramatične stvari. Naime, za razliku od Hitlera, neki su vidjeli što se Njemcima sprema e, kod Stalingrada. Prije svih riječi o generalu Zeitleru. Te general Zeitler je uporno molio Hitlera da se e, dozvoli probij šestoj armiji iz Stalingrada, inače će propasti. Uporno je na onim dnevnim savjetovanjima koje su imali pokušavao među drugim visokim zapovjednicima Wehrmachta pronaći e, nekog savjet, e, saveznika. Međutim, to mu je relativno teško polazilo za rukom, jer prije početka savjetovanja svi bi se složili s njim. Međutim, kada bi Hitler ušao u prostoriju, svi bi se počeli slagati sa Hitlerom. U tome je posebno prednjačio filmašal Wilhelm Keitel, jer neobično nesposoban čovjek na neobično visokom E, položaju. devetnaest studenog građani Sovjetskog saveza nisu znali ništa o operaciji Uran. Niti 20. u novinama se nije moglo pročitati ništa o uspjesima Crvene armije kod Stalingrada. 21. Moskovska pravda posvetila je svoj uvodnik sjednici Akademije znanosti u Sverdlovsku. Niti tog dana nije bilo riječi o borbama kod Stalingrada. Noću 22. studenog specijalno priopćenje najavilo je izvanrednu vijest da su prije nekoliko dana sovjetske jedinice krenule sa sjeverozapada i juga Stalingrada, da su zauzele Kalač i kod Krivomuzginska je i Abganerova presjekle dvije željezničke pruge koje su opskrbljivale Nijemce u Stalingradu. Uzbuđenje u Moskvi bilo je golemo i na ustima svih bila je jedna jedina riječ. Načalos. Počelo je. 14 dana nakon početka operacije Uran počela je operacija Saturn, još ambiciozniji plan sovjetskog vrhovnog zapovjedništva. E, Sovjeti su operaciju Saturn, to je bila paralelna operacija koja je trebala ići dole prema ovaj jugu, e, malo odgodili i to je zapravo bilo, bila dosta dobra odluka. Naime, to je svoje svoje pedantnosti, ono, sovjetska obavještajna služba je napravila jedan prilično grub previd. Oni su naime procijenili da će operacijom Uran otprilike 90 tisuća njemačkih vojnika biti odsječeno i da će ih u obroču biti otprilike 90 tisuća. Međutim, njih je bilo između 300 i 330 tisuća u obroču, na što njemci, e, Sovjeti nisu računali i naravno došlo do iznimno žestokih e, borbi. Došlo je do snažnog otpora šeste armije. E, Njemci koji su tada bili opkoljeni bili su 60 do 120 km kako gdje od svoje pozadine, dakle od drugih njemačkih jedinica. Opkoljene su 22 divizije i to na području veličine otprilike 1500 četvornih kilometara. Hitler se 22. studenog vratio u ratni stožer u istočnoj Pruskoj, u bunker nazvan Vučija jama. Istog dana Paulus je javio da je njegova šesta armija opkoljena u Stalingradu. Hitler mu je odgovorio naredbom da Paulus premjesti svoj stožer u opkoljeni Stalingrad. Stvorite džep. Sadašnju frontu na Volgi i sadašnju frontu na sjeveru držite pod svaku cijenu. Opskrba dolazi zrakom. Zeitzler, von Manstein i zapovjednik armijske grupe B von Weichs tražili su od Hitlera da zapovjedi šestoj armiji prodori iz kotla. Hitler takvu zapovjed nije dao. Kako se situacija kod Stalingrada pogoršavala, tako je Zeitzler demonstrativno izvesno vrijeme u siječnju 1943. u Berlinu u vojničkoj menziji tražio da mu donesu istu onu hranu koju jedu Njemci pod Stalingradom. To pa mu onda to Hitler zabranio jer da nema nikakvog smisla da se on izgladnjuje. A jedna od rijetkih e, zabrana koje je Hitler u Berlinu uveo u znak podrške njemačkim vojnicima pod Stalingradom bila je ta da je zabranio u ofiterskom klubu točenje konjaka i šampanjca. Paulus je izabrao ostanak u Stalingradskom kotlu. Slušao je Hitlerovu zapovjed da ne smije napustiti Stalingrad i nadao se da će ga iz zraka opskrbljivati Luftwaffe i da će se von Manštajnove armije probiti do njega. Ali obje nade ostale su neispunjene. Istovremeno kako je ta armija ostala odsječena, nju je trebalo nekako opskrbljivati. Kopnom to više nije bilo moguće, proboj je Hitler zabranio, jedan od, ljudi koji su imali neobično važnu ulogu u propasti te šest njemačke armije bio je zapovjednik Luftwaffe-a eh, Hermann Gering. Hermann Gering je svečano obećao eh, Hitleru da on može iz zraka opskrbljivati pomoću svoje četvrte zračne flote kompletnu šestu armiju kod Stalingrada, iako je u trenutku kada je to izjavio znao da je to nemoguće. Naprosto je to bilo fizički nemoguće. Naime, Eh, odsječenim vojnicima kod Stalingrada trebalo je otprilike 700 tona raznog materijala dnevno. Minimum je bio 500 tona. Ukupni kapacitet četvrte zračne flote bio je 300 tona. A ne samo da je taj kapacitet bio nedovoljan, nego je vrijeme moralo biti svaki dan lijepo i idealno i e, sovjetska protuzrakoplovna obrana nije smjela postojati po njegovim proračunima. u najboljim danima dakle negdje od 24. studenog pa do početka, do početka uh, siječnja 43. godine prosjek je iznosio 102 tone dnevno. Dakle, apsolutno ispod svakog minimuma. U međuvremenu kako je napredovala sovjetska ofenziva, oni su na tom opkoljenom području, na tih 1500 četvornih kilometara, malo po malo e, Njemcima oduzimali aerodrome. Na kraju su Njemci ostali bez jednog aerodroma na tom području, pa su mogli biti opskrbljivani iz zraka, ali samo padobranima. U tom trenutku, to je već bilo pred kraj iza 16. siječnja, pred sam, pred sam kraj bitke, e, dnevno je Gering uspjevao isporučiti 6 do 8 tona od 700 potrebnih tona. I vrlo često je tih 6 e, do 8 tona bilo prilično neupotrebljivo, jer su tu vrlo često bili propagandni materijali, E, sanduci sa željeznim križevima ili recimo jednog dana su im dostavili četiri tone papra i mažurana. Ipak von Manstein je krenuo u tu svoju planiranu ofenzivu 12. prosinca i e, krenuo je prema Stalingradu. Istovremeno su u Stalingradu trebali čekati njemački tenkovi, njih 60 do 80 koliko ih još tamo bilo i u datom trenutku do kojeg nikad nije došlo su trebali krenuti prema Manštinu. oni se zapravo praktički nisu smjeli niti paliti, oni su bili korišteni kao obični topovi, samo je to imaju gusjenice, jer su u tom trenutku imali e, benzina za 30 km. Istovremeno je njemačka vojska bila u sve lošijem i sve jadnijem stanju, Temperature su često bile ispod minus 30, pa čak i ispod minus 40 stupnjeva Celzijusa, a oni su bili u ljetnim uniformama. U siječnju im je sljedovanje, dnevno sljedovanje kruha svedeno na 70 grama, ili prevedeno na jednu šnitu kruha dnevno, i dvije porcije nekakve juhice od krumpira bez masti, bez ikakve masnoće, bez ičega, jer na tome su oni morali živjeti. Krajem 1942. godine Njemačka šesta armija bila je na izmaku snaga. Bojištem je vladala strašna zima. Tu je zimu opisao Aleksandar Wert, ratni dopisnik BBC-a i Sunday Timesa. Ujutro je bilo samo minus 20, zatim je bilo minus 30, pa minus 35, zatim minus 40, te napokon minus 44. Čovjek mora doživjeti studen od minus 44 ispod nule da dozna što to znači. Ostajete bez daha. Dišete li u rukavicu? S mjesta se na njoj stvori tanak sloj leda. Ništa nismo mogli jesti jer se sva hrana, kruh, kobasice i jaja pretvorila u kamen. Čak i kad ste nosili valjenke i dva para vunenih čarapa, morali ste čitavo vrijeme micati nožnim prstima da bi vam krv i dalje cirkulirala. Bez valjenki svakako bi dobili ozebljene, a Nijemci valjenki nisu imali. Jednom sam izvadio olovku kako bih zabilježio par riječi. Prva riječ je bila dobro napisana, drugu kao da je naškrabao pijanac, a posljednju paralitičar. I dok sjedite u kamionu potpuno zgureni i osjećate se prilično udobno, ne možete ni podnijeti pomisao da se pomaknete. Osim što mičete prstima ruku i nogu i od vremena do vremena počešete nos, obuzme vas neka vrst duševne i tjelesne tromosti i osjećate se kao drogirani. A ipak, morate biti na oprezu. Odjednom sam ustanovio da mi studen nagriza koljena. Osim odjeće, boca votke je u ovakvim prilikama vaš pravi saveznik. Hvala Bogu, nije se smrzla. I česti mali gutljaji mnogo su mi značili. 19. E, prosinca su Njemci došli do najbliže Stalingradu. Maštajnova grupa armija Don. Došli su na otprilike na jednom mjestu na 68 km od Stalingrada, na 68 km od šeste armije, ali im je svima bilo jasno da one dalje ne mogu, da jednostavno nemaju dovoljno snage. Te da treba iz Stalingrada krenuti prema njima i na taj način izvući e, šestu armiju. Međutim, Hitler je to ponovo odbio. E, načelnik štaba šeste armije, e, general Schmidt, je procijenio da oni u Stalingradu mogu izdržati u najboljem slučaju do Uskrsa, ali uz pretpostavku da se opskrba normalizira. Na Božić, baš na sam Božić, je sama šest armija, pa i tada već velika većina i, vojnika, ne samo zapovjednika, shvatila da je zapravo priča gotova. Da Sovjeti tu njemačku ofenzivu koja je započela 12. prosinca nisu baš samo promatrali, i započela je nova snažna sovjetska ofenziva. Ona ofenziva u studenom je otpuhala Rumunje, a ova ofenziva je razbila talijansku osmu armiju. Četvrta rumunska armija pa je praktički potpuno prestala postojati, a vanjska linija, tad su bile, kao što sam kazao, na otprilike 68-70 km od Stalingrada, e, vanjska linija je gurnuta na 120 do 200 km od Stalingrada. 8. siječnja 1943. tri mlada časnika Crvene armije prešla su noseći bijelu zastavu njemačke crte obrane u sjevernom dijelu grada i predala generalu Paulusu ultimatum maršala Konstantina Rokosovskog. Stanje vaših trupa je očajno. Pate od gladi, bolesti i hladnoće. Okrutna ruska zima jedva da je i počela. Žestoki mrazevi, hladni vjetrovi i vijavice tek će doći. Vaši vojnici nemaju zimske odjeće i žive u užasnim higijenskim uvjetima. Vaša situacija je beznadna i svaki danji otpor je besmislen. S obzirom na sve to i kako bi se izbjeglo nepotrebno prolijevanje krvi, predlažemo vam da prihvatite uvjete predaje. 10. siječnja je započela nova velika ofanziva Sovjeta, ali ovaj put protiv same šeste armije. Naime, do, dotadašnje sovjetske ofenzive su išle po njemačkim bokovima sa ciljem ocijecanja ili onemogućavanja spajanja njemačkih e, jedinica sa šestom armijom. Naravno, u Stalingradu su se i dalje cijelo vrijeme vodile izuzetno žestoke borbe, ali nije bilo samog klasičnog ofenzivnog udara na samu šestu armiju. 10. siječnja i to se konačno dogodilo i do 16. siječnja područje koje je kontrolirala šest armija je prepolovljena a 24. siječnja su Njemci rascijepljeni u samom e, Stalingradu. 24. siječnja Crvena armija poslala je još jednu ponudu za časnu predaju šeste armije. Paulus je Hitleru poslao radijsku poruku. Vojnici su ostali bez streljiva i hrane. Postalo je nemoguće učinkovito zapovijedati obranu. 18 tisuća ranjenika je bez hrane, lijekova i zavoja. Daljnje pružanje otpora je besmisleno. Slom je neizbježan. Armija zahtjeva hitno dopuštenje da se preda, kako bi bili spašeni životi vojnika. Hitler je isti dan odgovorio ovom porukom. Predaja se zabranjuje. Šesta armija braniće svoje položaje do posljednjeg čovjeka i posljednjeg metka i svojim herojskim držanjem će nezaboravan doprinos u uspostavljanju obrambene fronte i spasu zapadnog svijeta. A onda je došao 30. siječanj 1943. Govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. 30. siječnja Von Paulus piše Hitleru da je krajnji slom za 24 sata i traže dozvolu da se preda. A Hitler njemu odgovara tako što ga unapređuje u feldmaršala i kaže da se još u njemačkoj povijesti nije dogodilo da je neko tko ima maršalski čin bio zarobljen. A to se onda dogodilo 31. siječnja, dakle točno jedan dan nakon što ga je unaprijedio u feldmaršala. Kompletna ta južna grupa šeste armije u Stalingradu je prestala pružati bilo kakav otpor. Zarobljen je von Paulus sa kompletnim svojim stožerom i on i njegov stožer su bili u očajnom psihofizičkom stanju, a otpor od sjeverne grupe završio je drugoga veljače i time je zapravo završila ta ogromna bitka za Stalingrad. Neposredno nakon toga prva stvar koju su išli napraviti je bila je sahraniti poginule Njemce i Rumunje u Stalingradu Sahranili su ih po sovjetskim podacima 147.200 u samom Stalingradu. gradu e, zarobljeno ih je bilo 91.000. E, jedan dio se naravno smatrao nestalim, 42.000 ranjenika su uspjeli izvući zračnim mostom i ta 91.000 je zapravo nastavila svoju kalvariju. Naime, kako su Njemci odbijali e, sovjetsku ponudu za, za časnu predaju, još sa samog početka siječnja 1943. godine, onda su sovjetski eh, vojnici, odnosno sovjetski generali, s obzirom da su ovi kapitulirali eh, mjesec dana nakon što su im Sovjeti to ponudili, prema njima malo drugačije ponašali. Recimo prema eh, prvim uvjetima kapitulacije sovjetskim mogli su zadržati Njemci sva svoja odlikovanja, a časnici čak i osobno naoružanje. Tada toga više nije bilo. Od tih 91 tisuća vojnika prvo je napravljena jedna ogromna parada u, u Moskvi. Bila svojevrsna parada vjednika i poraženih. Poslani su u Sibir i u logore u drugim krajevima Sovjetskog saveza i njih ukupno 1500 se vratilo, od njih 330 tisuća koliko ih je bilo u obruču, ih se vratilo uh, poslije drugog svjetskog rata u Njemačku. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimile Nikolina Ćulum i Katarina Barišić. Emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.